Taon kai geranos. Taon geranu kategela komoidon ten khroyan autu kai legon hos ego men khruzon kai porfuran ENDEDUMAI dedumai. Sude uden kalon fereis en pterois. Hode ALLEGO efe ton asteron engista fono kai ei sta urania hupse hiptamai sude hos alector cato metornison baineis hoti creiton periblepton iblepton eina itina en penichrae esteti, e sden adoxos plutoe gaurumenon